kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله سبحانه وتعالى Tavbe suresinde merhamet kılıp Ey iman kiltirgen kimseler yani müminlerge Allah subhanehu ve teala butun mahluqotlardan, butun bashariyatning ichidan mu'minman degan kishilarni iymon sifatlari bilan nido qilib, ey iymon keltirgan mu'minlar dedilar. Dedi Alloh subhanahu va taolo. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, agar Qur'oni Karimda qayerda ya ayyuhallazina amanu nidosi kelsa, bilginki bu seni chaqirilayotgan nido. Bu nidoga butun vujuding bilan ijobat qilgin. Bu chaqiriqqa butun vujuding bilan, faqat quloqing bilan emas. Chunki Alloh taolo boshqa oyatda marhamat qilgandiki, ya ayyuhallazina manustajibu lillahi va lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Ey iymon keltirgan mu'minlar, agar sizlarni Alloh va rasuli biror bir narsaga chaqiradigan bo'lsa, va bu narsada sizlar uchun hayot bo'ladigan bo'lsa, Bunga albatta ijobat qilinglar. Shuning uchun ham ya ayyuhallazina amanu nidosiga qalb quloqi bilan. Faqat bu quloq bilan emas. Va la takunu kallazina qalu sami'na va hum la yasma'un. Alloh taolay aytayaptiki, sizlar eshitdik deb aslida eshitmaydigan kimsalarga o'xshab qolmanglar dedi. Kofirlar ham eshitadi. Hayvonlar ham eshitadi. Bu Qur'onni Abu Lahab ham, Abu Jahl ham eshitgan, lekin ular qalb qulog'i bilan eshitmagan. Shuning uchun bu majlisimizda mu'minlar majlisi, muhojirlar, ansorlar, mujohidlar, fidoilar majlisi, shuning uchun mana bu nidoga qalb quloqimiz bilan, butun vujudimiz bilan labbayk deylik. Hamma tashvishlarimizni yig'ishtiraylik. Bizni kim nido qilyapti? Kim chaqiryapti bizni? Robbil alamin. Robbil alamin, Robbi Jibril va Mikail va Isrofil va Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Butun koinotning Robbisi. Bandalariga hargiz muhtoj bo'lmagan. Ahad bo'lgan, Samad bo'lgan, Qodir bo'lgan, Qahhor bo'lgan, Wahhab bo'lgan, Asmol husnodagi barcha sifatlari bilan Alloh subhanahu va taolo ulug'ligi bilan hamd bo'lgan, hamid bo'lgan zot biz haqir insonlarni, biz gunohkor insonlarni o'zini kalomida ya ayyuhallazina amanu deyapti. Ey iymon keltirgan mu'minlar. Bu bizni sizga birodarlar. Har bittamizga. Iymonni da'vo qilgan har birimizga bo'lgan nido. chaqirib buni Alloh chaqiryapti. Malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi taqaltum ila al-ard. Sizlarga ne bo'ldiki mu'minlar? Iymon keltirgan mu'minlar, iymonni da'vo qilasizlar. Alloh va rasulining muhabbatini da'vo qilasizlar. Sizlarga ne bo'ldiki? O'zingizning uyingizga o'zinglarni joyinglarga, o'zinglarni vataninglarga bag'ringlarni bosib mahkam yopib oldinglar. Araditum bil hayatid dunya min al akhirah. Mana shu hayoti dunyoga rozi bo'ldinglar. Oxiratni qo'yib, mana shu dunyoga rozi bo'ldinglarmi? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Bu dunyoning hammasi g'arbdan sharqqacha, shimoldan janubgacha hamma hayoti dunyodagi barcha narsa oxiratni barobarda qalil bo'lgan ozgina arzimas narsa-ku. Mana shu hayotga rozi bo'ldingizmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar "Ad-dunyo mal'una." Dunyo hayoti dunyo mal'undur. Shuning uchun ham jannat ahlini eng oxiriga beriladigan mukofot hayoti dunyoni 10 barobarida mukofot bo'ladi. Eng oxiri jahannamdan eng oxiri iymoni sababidan chiqib jannatga kiradigan kishiga beriladigan maqom mukofot mana shu hayoti dunyoni 10 barobari bo'ladi. Qalil degan narsani tushunishligimiz uchun hayoti dunyoni hammasi qalil. Bu Tabuk g'azosida jihoddan qolayotgan, jihodga suslik qilayotgan kishilarga nozil bo'lgan oyat edi. Chunki Tabuk g'azvasiga birodarlar 3 kishigina uzursiz chiqmay qolgan edi. 3 kishi. Ulardan ikkitalari Badriylar edi. Lekin 70'te 80'te münafıklar çıkma geldi. Lekin bu oyatning ruhi bugun tushunsa bo'ladi.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 Va kasod bo'lib qolishidan qo'rqiyotgan tijoratlaringiz va sizlarning uy joylaringiz sizlarni rozi qiladigan yaxshi-yaxshi dachalaringiz, yaxshi-yaxshi bog'lari bor uylaringiz Mana shu 8 ta narsa sizlar uchun Allohdan va rasulidan va Alloh yo'lidagi jihoddan to'sadigan bo'lsa va sizlar uchun mahbubroq bo'ladigan bo'lsa, fatarabbasu. hatto Hatta Alloh bi amri. Hatto Allohning balosini kelishini kutinglar. Allohning azobini kelishini kutinglar. Va Alloh fosiq itoatsiz qavmlarni hidoyat qilmaydi dedi Alloh subhanahu va taolo. Bu oyat aytaymiz birodarlar Tabuk g'azvasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 62 yoshda, boshqa rivoyatda 63 yoshda ishtirok qilgan eng oxirgi g'azvalarda qish qattiq issiq vaqtiga to'g'ri kelgan g'azvada mana bu oyat nozil bo'lgan. Va aytib o'tdik, u g'azovadan faqat 3 ta musulmon uzrsiz qolgandi. Va u qilgan jinoyat uchun ularga 50 kun muqoti'a aloqa uzildi. Salomalik yig'ishtirildi. Har qanday bordi keldi muomala yig'ishtirildi. 50 kun Alloh tomonidan bularga itob azob nozil bo'ldi. Va 50 kundan keyin bularning duolari, tavbalari qabul bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga bular bilan qaytadan muomala qilishga ijozat berdi. Xo'p. Bugungi ummatning holiga qalblar qiynaladi. Ko'zlar yoshlanadi. Avvalgi qiblasi Baytul Maqdisni oldirib qo'ygan bu ummat, Makka va Madinasini oldirib qo'ygan bu ummat Qur'oniga bavul qilinsa, tomoshabin bo'lib turadigan bu ummat payg'ambarini sallallohu alayhi sellem ota-onamiz o kişiye fido bo'lsin. Cho'chqani aksini chizib, oldilariga Qur'onning rasmini chizib, oxir qilib butun dünyayı kus kus qilyapgan kofirlarni bu jur'at topkalligini, aybini boshqa joydan qidirmaslik kerak birodarlar. Men bundan bir haftacha oldin vallohu alam Hirotda bo'lgan Afg'onistonda bir katta masjidda bir imom halqalik suratni ko'rsatdi, men o'zimni ko'zim bilan ko'rdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni xinzirga o'xshatgan va Muhammad deb yozgan va oldilariga Qur'onni oxirga o'xshatib Qur'on deb yozib qo'ygan. Haligi masjiddagi holatni men ko'rdim, Afg'oniston xalqidagi iymonni kuchini ko'rdim. Yoshlar chidolmasdan hushidan ketib qoldi. Va u yerda o'tirgan yigitlarning ko'pi zohiran tavfiqsiz bolalarga o'xshardi. Lekin chidolmadi bunga. Mana shu xutba tugagungacha o'nlab yigitlarni ko'tarib behush holatda olib chiqib ketishdi. Ko'tara olmadi. Chunki bu iymon birodarlar. Payg'ambarni xinzirga nauzu billahi min zalik Qur'onni to'ngizlar taom yeydigan oxirga o'xshatishlikka kufr jur'at qildi birodarlar. 1.5 milliard ummat xuddi uyqu ukori qilib qo'ygandek jim turibdi. Illa tanfiru yu'azzibkum azaban alima. Agar jihodga chaqirilingan vaqtida e'loi kalimatulloh uchun chiqmaydigan bo'lsalaringiz yu'azzibkum azaban alima alamlantiruvchi azob bilan Alloh taolo azoblaydi. Mana shu azob 1.5 milliard ummat o'zini payg'ambarini obro'sini himoya qila olmaydi. O'zini Qur'onini bavul qilinsa, tomosha qilib qimirlab ham qo'ymaydi. Bundan buyuk azob yo'q birodarlar. Yu'azzibkum azaban alima. Eng xor millatlar, eng xor dinlar ahlilere, ahli Qur'onni ustiga hokim bo'ldi. Ahli islomni erkek ayağını ayolini xohlaganicha nomusini toptayapti. Bundan kötü azap yok bula derler. Yuazzibkum azaben alima. Sizlerin alamdan turuşu azap bilen Allah azaplaydı. Ve yestabdil kavmen gayrakum. Eğer Allah'ını, Resulünü diniga yordam berishlik uchun g'ayrat qilib, jihad qilmaydigan bo'lsalaringiz, jonim molingizni qurbon qilmaydigan bo'lsalaringiz, alamlantiruvchi azob bilan birga sizlarni ketkazib o'rningizga Alloh subhanahu va taolo boshqa qavmni olib kelib qo'yadi. Boshqa qavm Alloh uchun jonini beradi. Rasuli uchun jonini beradi. Ular bera oladi. Va la tadurruhu shay'a. Sizlar mana bu kirdikoringiz bilan mana bu beg'ayratligingiz bilan, mana bu qilgan jinoyatingiz bilan Allohga zarar yetkaza olmaysizlar. Alloh sizlar jihad qilmasanglar ham, sizlar g'ayrat qilmasanglar ham o'zini kalomini, o'zini habibini, o'zini dinini, o'zini mazlum musulmon bandalarini himoya qilishlikka qodir bo'lgan zot. Alloh qodir. Sizler size Allah'tan özün dini halim kılarım. İlla temsuruhu fekad nasarahullah. Eğer sizler Muhammed Aleyhisselam'ı yardım vermeydiğin bulsalarınız şak şüphesiz ve tahkik Allah uzun Habibi'ge o'sha kuniki ikkisigina ulan. kofirlar haydab chiqargan, Makkadan haydab chiqarilgan vaqtida g'orni ichida ikki kishi edi xolos. Muhammad alayhisalom va Abu Bakr Siddiq. U kuni Alloh o'zini habibiga yordam bergan. Va yordam bera oladi. bir 1.5 milliard yo million million dinga xizmat qilmaydigan beg'ayrat musulmonlar bo'lishiga qaramasdan ham Alloh subhanahu va taolo o'zini habibiga yordam bergan. Va u kun shunday holat ediki, bir g'orni ichiga Muhammad alayhisalom va Abu Bakr Siddiq bitta g'orni ichida o'tirishgan. Va Abu Bakr mushriklarning oyog'ini ko'rib turib yig'lagandilar. O'zlari uchun emas. Balki Rasululloh sollallohu alayhi uchun yig'lagandilar. Ya Rasululloh, agar mushriklar shunday oyog'intagiga qarasa, bizni ko'radi deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ya Abu Bakr, g'ordagi ikki ikki kishini uchinchisi kim bilasizmi?" Bu Alloh dedilar. La tahzan. Innalloha ma'ana. G'amgin bo'lmang, birodar. U kishi o'zlarini sohiblariga aytdilar, Alloh biz bilan birga dedilar. Fa anzalallohu sakinatahu alayhi وأيده بجنود لم تروها alloh taolo o'zini sakinasini muhammad alayhissalomga nozil qilgandi va u kishini sizlarni ko'zinglarga ko'rinmaydigan lashkarlar bilan alloh taolo qo'llab-quvvatlab qo'ygan edi u kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'olib edi u kishi olib kelgan tavhid g'olib oliy bo'lgan kunidir وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا أنا شو غردة أنا شندي تار جايدة boshqa bir lashkar bo'lmagan o'rinda Alloh taolo mana bu o'zini payg'ambariga yordam berishlik bilan kofirlarning kalimasini, so'zini, maqsadini, makruh hiylasini mag'lub qildi, oyoq osti qildi. va o'zini kalimasini Alloh taolo oliy qildi. Va Alloh aziz har vaqt g'olib bo'lgan zot. Har vaqt g'olib. Alloh taolo mag'lub emas. Har vaqt g'olib. Ana shu o'rinda ham Alloh g'olib va hakim bo'lgan zot. Ha birodarlar. Juda ko'p o'rinda Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tasalli beradi. Ya ayyuhan hasbukallah ve men ittebaake minel mu'minin. Ey Nebi Muhammed Aleyhisselam! Braderler Kur'an'da birer cayda ya Muhammed deyilmeydi. Ya Nebi, ya Resul deyilir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve makamları buradirler. Ya yuhan nebiyyü hasbukallah. Ey Nebi Muhammed aleyhisselam sizni düşmanlarınıza karşı Allah'ın ozu kifaya kıladı. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Va sizga haqiqiy ergashgan mu'minlarga ham Alloh ularni dushmanlariga qarshi kifoya qiladi. Boshqa الله سبحانه وتعالى va قلال أليس الله بكاف عبده الله Alloh باندس بغن محمد عليه السلام كافر ومشرك لاري قلش كفايا qilmaydimi? بلا كفايا قلال Boshqa bir qiroatda esa Aleysallahu bikafin ibadehu. Allah o'zini mu'min bandalariga kifoya qilmaydimi? Yoki Alloh subhanahu va taolo boshqa o'rinda marhamat qiladiki, fasayakfikahumulloh. Tez fursatda sizni dushmanlaringizga qarshi Alloh o'zi kifoya qiladi dedi. Vallohu ya'simuka minan nas. ey Muhammad alayhisalom sizni Alloh insonlarni yomonligidan o'zi asrab oladi deydi. Faqat qiyomat kunigacha mu'minlarni iymonlari imtihon kılmadı. Hakikatte sahabiler radhiyallohu anhum o'zlarini muhabbatlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatlarini hayotlarida isbotlashdi. Xohu Makkadagi 13 yillik tavhid da'vatiga bo'lgan davrda bo'lsin. Xoh Makkadan keyin Madinada Badr, Uhud bir g'alaba, bir mag'lubiyat, ochlik va to'qlik kunlarida sahobalar radhiyallohu anhum Alloh ulardan rozi bo'ldi, o'zlarini muhabbatlarini isbotlashdi. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu Qur'onni Makka mushriklarga eshittirishlik uchun chiqqan vaqtlarida Abu Bakr Siddiqni qattiq do'pposlab urildi. Din da'vati uchun Abu Bakr qattiq do'pposlab urildi, hamma joylari qonga belanib ketdi. Qushlardan ketib qolgan vaqtlarda uylariga ko'tarib kelishdi. Va atroflarda o'tirgan qavmlari o'yladiki, endi Abu Bakr vafot qilsa kerak. bir necha soatdan keyin hushlarga kelgan vaqtlarda birinchi lablari qimirlab so'ragan savollari shundan iborat bo'ldiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam holi ne dedilar. U kishini holini so'radi. O'ziga qaraman. Birinchi so'ragan narsasi shu bo'ldi. Atrofda o'tirgan kishilar bizga xabarimiz yo'q seni sohibingdan deydi. Shunda u kishi qasam ichdiki, Allohga qasamki, to Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rmasam, bir narsa ichmayman ham, bir narsa yemayman ham dedilar. Oxiri u kishini ko'tarib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga olib borildi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rib, yig'lab salomat ko'rishgandan keyin keyin bir narsa tatidilar.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 Bugun ham jihad farz ayn birodarlar. Va molilar va nafsiylar bilan Alloh yo'lida jihad qilinglar. Va mana shu narsa Alloh yo'lida jihad qilishinglar sizlar uchun yaxshiroqdir deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Ulamolardan bittasiga Nimaga Qur'ondagi shuncha va'dalar bor? Jannat va'dasi, jannatdagi shuncha ne'matlar va'dasi, huri ayinlar va'dasi, shahidlarga, jarohatlanganlarga berilgan shuncha va'dalar bo'la turib, jihad maydonida nimaga kishilar ozchilik degan savoliga ulamolardan bittasi aytgan ekanki, zalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Shuning uchun Alloh taolay aytdi. Agar bilsalaringiz edi, Mana shu narsa sizlarga yaxshi edi. Agar kishilar, mu'minlar mana shu jihatda ishtirok etishligini, yaxshiligini bilishganda madrasalar bo'shab qolardi. Masjidlar bo'shab qolardi. Bozorlar bo'shab qolardi. Va lekin shayton ularni aldab qo'ydi. Olimlardan bittasi aytgan ekanki, ular mana bu va'dalarga to'la ishonmaydi. Yaqinan ishonmaydi. To'la ishonmaydi. Munofiqlarga o'xshab shayat yolg'on bo'lsa kerak. Agar to'la ishonganda sahobiylarni singan ijobat qilardi. Abu Ayyub al-Ansari Konstantiniyada dafn bo'lgan bu kishi. 83 yoshda vallohu alam Konstantiniyaga ketayotgan lashkar bilan ketib o'sha yerda dafn bo'lgan u kishi Madina Munawvarada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ilk ansorlardan. Ularni Allohning yo'lidagi jihadga bo'lgan da'vat va chaqiriqdan biror bir narsa to'solmagan. Biror bir narsa. Biror bir narsa ularni mana bu ibodatdan to'solmagan. Hanzala radhiyallohu anhu Uylangan kechalar birinchi kecha jihodga da'vat bo'ldi, hayyalal jihod deb. Ijobat shunchalik tez bo'ldi. Shunchalik tez bo'ldiki, birodarlar, bu kishi birinchi kecha edi. Ilk kecha ijobat qildi. Hatto g'usl qilmadi. Junub bo'lganda g'usl qilmadi. Labbayk, labbayk deb chiqib ketdi. va jang maydonida qatl bo'ldi va ghasilul malaika deb qiyomat kunigacha mulaqqab bo'lib qoldi. Malaikalar g'usul bildirib bergan sahobiy. Jang maydonida malaikalar o'zlari tushib bu kishini g'usul berdi. Hamma holatda bular ijobat qilishdi. Shuning uchun xoyrul ummat bo'lishdi. Shuning uchun 23 yilga qolmasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijratlari bilan Fors Rumni mag'lub qilishdi. Va huvallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kulli walau karihal mushrikun. Alloh shunday zotki o'zini payg'ambarini haq din bilan, haq kitob bilan yubordi toyinki boshqa dinlarning ustidan g'olib kelishlik uchun boshqa botil toifalar, madaniyatlar, ideologiyalar turli-turli oqimlarni ustidan g'olib kelishligi uchun yuborgan edi. Agar mushriklar istamasa-da, Alloh taolo uni g'olib qiladi degandi. Va mana bu g'oliblikni Alloh taolo sahobalarning qo'llari bilan, tobiinlarning qo'llari bilan Alloh taolo amaliy qildi. Chunki ularning har bittasi yuqorida o'qib o'tgan 8 ta narsani Alloh va Rasuli va jihodga almashtirishmasdi. Ota-ona farzandlar, aka-uka, ahli ayol, qarindosh bular bir taraf, mol-mulk, tijorat va uy-joylar. Bu 8 ta narsani tarozini bir pallasiga qo'yib, boshqa pallasiga Allohni, Rasulini muhabbatini va Alloh yo'lidagi jihodni qo'ygan vaqtda ularni doimiy ravishda Alloh va Rasuli va jihadga bo'lgan muhabbatlari vazmin kelaverdi. Shuning uchun ular butun yer yuzini egallashdi. Butun yer yuzini islom ne'matiga musharraf qilishdi. Biz birodarlar o'shalarga ergashganmiz. O'zimizni qavmimizni g'olib qilishlik uchun bu yo'lga chiqmaganmiz. O'zimizni tilimizni g'olib qilishlik uchun chiqmaganmiz. Biz bu yo'lga qalbimizda joylashgan Allohga va Rasuliga bo'lgan muhabbatni, dinni, biz aqida qilyapgan islomni butun Allohning mulki bo'lgan yer yuziga g'olib qilishlik uchun chiqqanmiz. Mana bu g'oyani, mana bu maqsadni hargiz va hargiz yo'qotib qo'ymanglar, birodarlar. Men doim aytaman muhojirlarga va ansorlarga. ikkita narsani ehtiyot qilinglar. Niyat va amalinglarni. Niyatingizni va amalingizni isloq qilinglar va shuni ehtiyot qilinglar. Ko'z qarachig'ida saqlanglar. Ko'z qarachig'ida mana bu ikkita narsani saqlanglar. Niyat va amal birodarlar. Komil musulmon bo'laylik. Komil muttaqi bo'laylik. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ey iymon keltirgan mu'minlar Allohdan haqiqiy taqvo qilinglar. Va musulmon bo'lgan holatda vafot topinglar. Haqiqiy taqvo ko'p eshitganmiz. Qur'oni Karimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlaridagi bo'lgan barcha solih amalni taqvoga yetaklaydigan amal deb bilamiz. Haqiqiy iymon keltiringlar. haqiqiy ummat bo'linglar, haqiqiy muhojir bo'linglar, haqiqiy ansor bo'linglar, haqiqiy mudarris bo'linglar, haqiqiy talib ilm bo'linglar, haqiqiy oshpaz bo'linglar, haqiqiy mas'ul bo'linglar, haqiqiy amir bo'linglar, haqiqiy qo'mondon bo'linglar, haqiqiy muslih bo'linglar, haqiqiy solih bo'linglar, haqiqiy muhsin bo'linglar, haqiqiy mutavakkil tavakkul qiluvchi bo'linglar. haqiqiy, hamma ishni haqiqatini qilinglar. Qo'linglar juda qilmang. Biz bo'ynidan bog'lagan itga o'xshagan toifa emasmiz, bo'ynimizdan tortib dinga olib kelsa, yo birodarlar. Biz Alloh va rasuliga muhabbatimiz bilan bu yo'lga chiqqanmiz. Haqiqiy amal qilaylik. Va o'zimizni har bir turgan o'rnimizni bu muhim meni sangarim deb bilaylik. oshpaz o'zini oshpazligini agar ozgina g'aflat qiladigan bo'lsa, ovqatni kuydirib yuboradi. Bu bilan omonatga xiyonat qiladi. Agar doktor vaqtida kasalni oldiga yetib bormasa, vaqtida unga tabobat qilmasa, u omonatga xiyonat qiladi. Amir agar o'ziga yuklangan yukni to'la to'kis bajarmasa, o'zini qo'lini ostidagilarni tarbiyasiga, ta'limiga e'tibor bermasa, ularni dunyoviy va uxraviy haq yo'lga yo'llamasa, ularni bosh haqida bosh qotirmasa, ular uchun yonib kuymasa, u omonatga xiyonat qilganlarning eng kattasi bo'ladi. Eng kattasi bo'ladi. Birodarlar, biz endi-endi ilk g'alabalarning shabodasini faqat ko'ryapmiz xolos. Hali bu Bizi dinimizga jur'at kıyan kofirlarni ushlab kelib, hali ölen adabini berganimiz yo'q, birodarlar. Hali qo'ldan ketgan haqlarimizni qaytara olmaganmiz, birodarlar. Shuning uchun kelinglar haqiqiy musulmon bo'laylik. Haqiqiy muhojir bo'laylik. Haqiqiy mujohid bo'laylik. Haqiqiy muballigh bo'laylik. Haqiqiy shofyor bo'laylik. Haqiqiy amal qilaylik, buradırlar. Mana bu narsa bizdan talab qilinayotgan narsa. Va bizni jamoatimizni hijrat diyorida aziz qilgan narsa din va bizning jihodimiz birodarlar. Biz haqqimizga baho berilgan vaqtida bular itoat qiladi. Bular yaxshi jang qiladi. Bular yaxshi jihod qiladi, yaxshi ustozlar degan baho beriladi. Bular hammasi olimlar, bular Bular hammasi obidlar demaydi bizni. Bular bitta buyruq bo'lsa itoat qiladi. Sangari tashab qochmaydi bular. Bular yaxshi jang qiladi. Otgan o'qinib hadafga ura oladi deb turib, turli-turli hatto bizni shonimizda bo'lmagan sifatlarni beriladi. Allohumma la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun waj'alna khayran mimma yadhunnun. Shu narsalar qo'limizdan ketib qolmasin. Şu narsalar qo'limizdan ketib qolmasin. Biz ummatni birinchi safida bo'laylik. Agar bu ummat hujumga uchrasa, ko'ksimizni qalqon berib, qalqon qilib kelganmiz, qalqon bo'lib qolsin buradalar. O'zimiz ham, avlodlarimiz ham sher tabiat bo'lib tarbiyalansin. Va ahlaklı bo'laylik. Axloq ikki xil axloq bor buradalar. bitta emas axloqi ba'zida kofir munofiqlar musulmonlar axloqli bo'lardi. Nimaga bular axloqsiz deydi? Axloq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam axloqlari Qur'on edi. Oysha radhiyallohu anha aytadilar. Alloh taolo aytadiki, siz buyuk axloqning ustidagi payg'ambarsiz deydi. Buyuk axloq. Bu axloq biri mu'minlarga hokisar. Ansorlarga, muhojirlarga hokisar. Yetimlarga hokisar. o'zidan kichik kichik ukaxonlariga, yetimlarga mehribon va kofirlarga shiddatlik. Ikkita axloq bu. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam axloqlari. Mu'minlarga nisbatan vaqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ey payg'ambar, qanotingizni o'zingizga ergashgan kishilarga past tuting. Bu ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam axloqlari. Hatta sahobalarga qilgan muomallarda Alloh taolo hammamizni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam axloqlar bilan axloqlantirsin. Sahobalar o'ylar ekanki, eng yaxshi ko'rgan kishi men bo'lsam kerak deb o'ylar ekan. Lekin Xandaq g'azvasida Xandaq g'azvasida xiyonat qilgan Banu Qurayzani erkaklarini boshini kesib Xandaqqa uloqtirishlik qariyalarni, yoshbollarni, ayollarni qulchori qilishlik buyrug'ini bergan ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu Banu Qurayza ki biz Sa'd ibn Muozni hukmiga rozimiz, shu hukum qilsinlar. Ha? Hukm qilsin dedilar, olib keldilar. U kishi jarohatlanganda olib kelishdi. Meni hukmim agar hukm qilsam ijro qilinadimi dedilar. Ha, ijro Cenge Jangga yaraydigan Banu Qurayzadan hamma erkaklarni bo'yni kesiladi dedilar. 700 ta, boshqa rivoyatda 900 ta. Ana shu kavlangan xandaqqa yahudiylarni bosh kesildi. Qari erkaklari, yosh bolalar, ayollari qul va cho'ri qilinadi. Mol va mulki g'animat qilinadi dedilar. Shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam axloqlari Bugun kofir munofiqlar aytadiki, musulmonlar yovvosh bo'lish kerak, musulmonlar nima desa kofirlar xo'p deish kerak, yo'q. mu'minlarga nisbatan hokisor bo'lish kerak. Bu ikkita axloq. Adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin, ashidda al kuffar, ruhama baynahum. Bu albatta topilishligi kerak bo'lgan sifat. Qaysi bir birodar mu'minlarga nisbatan hokisonlik sifatini topa olmayaptimi? U bilsinki, u kofirlar bilan urusholmaydi u. U kofirlar bilan olmaydi. Chunki bu albatta topilishligi shart bo'lgan sifat. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam axloqlari bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech vurma urmaganlar. Hatto Badr kuni saflarını to'g'irlab turib, safdan chiqib turgan bir kishini qorniga qo'llaridagi asolari bilan shunday ishora qilib, safni to'g'irlang degan vaqtlarda u ki "Ya Rasululloh, menga zulm qildingiz" dedi. "Meni qornimga urdingiz, men ham endi qastimni dedi. U tarafta mushriklar saf tortgan, bu tarafda musulmonlar hamma hayron bo'ldi. Oling haqqingiz dedilar. Asoni oldida aytdi, "Qorningizni oching yo Rasululloh" dedi. Siz meni qornimga urganingizda qornim ochiq edi dedi. Rasululloh sallam kuydaklarni ko'tarib qornlarini ochgan vaqtda qo'lidagi asosini tashladi, mahkam quchoqlab o'pa boshladi. "He birodar, bu nima qilgan ishingiz?" deganda, "Yo Rasululloh, jangga kirib ketyapman. Shahid bo'lib ketamanmi? Shu sizni jasadingizga bir jasadim tegib qolsa deb Umid qilib shu umidim bugun ushaldi. Men sizga qo'l ko'tarmayman dedi. Shu jasadingizni bir o'pib olib kelgandi. Alhamdulillah maqsadimga yetdim dedi. Ha birodarlar. Anas radhiyallohu anhu kunlardan bir kun o'tib ketayotgandilar, yosh bolalar, mayda bolalarga sibyon deydi, juda ham kichkina bolalar. Salom berdilar, aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa qilardilar dedilar. Yosh bolalarga Rasululloh sallam aytadilar-ki, "Laysa minna man lam yarham saghirana va lam yu'aqqir kabirana." Maydalarimizga rahim qilmaydigan, kattalarimizni hurmat qilmaydigan kishilar bizdan emas dedilar. Maydalarimiz. Hatto aytdilar-ki, jannatda Dorul Farah degan bir bir hovli bor dedilar. Xursandchilik hovlisi bor dedilar. Bu havliga faqat yosh bolalarni xursand qilgan kishilar kiradi. Va kattalarimizni hurmat qilmaganlar ham bizdan emas dedilar. Ya'ni bu degani demak, biz kattalar yoshlardan izzat talab bo'lib hurmat qilishini kutib turmaylik, balki biz ularga rahim qilaylik. Hammamiz bir-birimizni mana bu ikkita axloq bilan ikkita axloq mu'minlarga nisbatan xoksor kofirlarga nisbatan shiddatlik qilib tarbiyalaylik. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam axloqlari. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir va zakaralloha katira. Sizlar uchun ey mu'minlar Muhammad alayhisalom ning hayotida mukammal namuna bor. Eng go'zal namuna bor. Va bu namuna bu go'zal ergashishlik namunasi kimga nasib qiladi? Allohdan umidi bo'lgan, oxirat kunidan umidi bo'lgan, Allohni ko'p zikr qiladigan kishilarga nasib qiladi dedi Alloh subhanahu va taolo. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة فسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون agar mana bu jangda g'animatlarni qo'lga kiritib g'alaba qilishlik oson bo'lganda edi safar yaqin safar bo'lganda edi ular ya'ni munofiqlar sizga ergashgan bo'lishardi Va lekin ularga mana bu safar mashaqqatli bo'lib ko'rindi. va ular sizlar qaytib kelgandan keyin tezda yolg'on qasamni ham Allohning nomini o'rtaga qo'yib ichishadiki, agar qudratimiz yetganda, toqatimiz yetganda biz ham sizlar bilan birga chiqardik deb qasam ichishadi. Ular mana bu qasamlari bilan o'zlarini nafslarini halol qilishdi. Va Alloh ularning kazzob yolg'onchiligini biladi deb Alloh taolo marhamat qildi. jangga ketildi. Jangdan qaytilingandan keyin bular yolg'on qasamlarni ichdi munofiqlar. Agar biz ham kuchimiz o'yganda, toqatimiz bo'lganda chiqardik deb. Vaholanki ular kazzob edi. Ular tilini o'shida bu gapni gapiryapti. Munofiqni mu'mindan ajratib turgan sifatlardan bittasi birodarlar, tili bilan mu'minning qalbi bitta bo'ladi. Kab ibn Malik ana shu jangga chiqmagan sahoba aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi, "Agar sizdan boshqa kishi bo'lganda men gapga ustaman" dedi. Aldab chiqib ketardim dedi. Yolg'on gaplarni qo'shib aldab chiqib ketardim. Lekin siz Allohning rasulisiz. Men sizga yolg'on gapirmayman. Meni bir uzr aytadigan bir shar'iy sizga bir aytadigan uzrim yo'q edi. Men bu jangdan uzrsiz qolganman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu Ka'b to'g'risini aytyapti dedilar. Va bu kishini Mana bu rost so'zlaganligi bilan Alloh taolo ularning tavbasini qabul qildi. Qiyomat kunigacha mana bu 3 kishini haq, rost, to'g'ri so'zni so'zlagani uchun Alloh taolo maqtadi va qiyomat kunigacha mu'minlarni sodiq bo'lishlikka buyurdi. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as-sodiqin dedi. Munofiqlarga o'xshab bular yolg'on gapirishmadi. Chunki nifoqning birinchi alomati yolg'on birodarlar. Mu'min kishida yolg'on gap, yolg'on so'z topilmaslik kerak. O'zini zarariga bo'lsa ham to'g'ri so'zni so'zlashlik kerak. Haq so'zni so'zlashlik kerak. Ustozlarimizdan biri aytib berganda, bu to'g'ri so'zni so'zlashlik, to'g'ri guvohlikka o'tishlikni tarbiyasi uchun bir misol bo'la oladi. Jazoir, Aljir deb qo'yadi. Bu Jazoir Fransiyaning mustamlakasi bo'lib turgan vaqtida endi hukumat mukammal fransuzlarning qo'lida bir yerni musulmonlar va nasroniylar talashib qoladi masihiylar. Shu yer kimiki? Nasoralar ham meniki deydi, musulmonlar ham meniki deydi, lekin ikkovsida ham hujjati yo'q, dokumenti yo'q. Keyin mahkamaning raisi aytadiki, musulmonlarga murojaat qilib, sizlarning ichingizda rostgo'ylik bilan tanilgan kishi bormi deydi. Chunki kofirlarda rostgo'ylik yo'q. Ular Allohga yolg'on gapiradi. Agar topilib qolsa, musulmonlar ishi topilishi mumkin. Shunda aytishdiki, falon qishloqda bir shayx bor. Shu biz oramizda sidiq, rostgo'ylik bilan mashhurdi. Shuni olib kelinglar bir guvohlikka o'tsin mahkamada, shu yerning mushkulotini hal qilaylik dedi. Borishdi shayxga, shayx aytdi, men u yerni kimniki ekanligini bilaman dedi. Lekin Allohga qasam ichganman, kofirlarga qaramayman deb qasam ichib qo'yganman, bormayman dedi. Kim mahkama raisi aytdi, "Kelsin mayli shayx, bizga qaramasdan yuzini teskariga o'girib guvohlikka o'tsin dedi. Shayx mahkamaga kirib keldi. Mahkamaning raisi so'radiki, bu yer kimniki edi? Shayx ko'zi ham bekik qarab turib aytdiki, Allohning nomiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan iymonini e'lon qilib turib aytdiki, Allohga guvoh, Allohni guvoh qilib aytamanki, bu yer nasoralarning yeri dedi. Isaviylarning yeri bo'ldi. shu sudda shu mahkamada hosil hozir bo'lgan hamma nasorolar la ilaha illalloh Muhammad rasulullohga deb iymon keltirdi. Mana islom dedi, mana musulmonchilik dedi. O'zini zarariga ham guvohlik keltirdi, chunki u haq u nasorolarni eri edi. Munofiq bilan mu'minni o'rtasini ajratadigan narsa shu. Birinchi sadiq. O'zini zarariga bo'lsa ham rost gapiradi. Ka'b ibn Malik bitta mana shu sidiqni rost so'zni, to'g'ri so'zni so'zlaganlar uchun 50 kun musulmonlar kuchni aloqani uzib qo'ydi. 50 kun gaplashmadi. 40 kun deganda hatto ayollar ketdi. Hamma tashlab ketdi. Hech kim gaplashmadi. Hatto yer ular uchun tog'liq qildi. O'zlari aytadilar, 50-kuni chiqib bomdodda o'qidimda shuncha keng yer menga torliq qilishni boshladi. Osmonga yuzlandim, Uzaktan bir kişini gördüm ki çop, çopar kili yaptı, habarop kili yaptı ki ey kap, hursan bölün, tavbanız kabul buldu. Ananızı karnına tuğulgender buldunuz, tavbanız kabul buldu. Şurakanı hursan bulup gittim derler. İğnimde bitti bitti kiyimim vardı şunu. Ukşuge içi verdim. Koşunumda kiyimini örüp kiyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e varıldım. Lekin illik gün azaplandı. Nima gel? Bitta rost so'zni so'zladi. Bu yerda munofiqlar yolg'on gapiryapti. Afallohu an kalimatin talahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu va ta'lamal kadibin. Alloh sizni afv qildi ey Muhammad alayhisalom. Siz ularga mana bu yolg'on qasamlarini ichishgandan keyin ularni Rasululloh sallam zohirini qabul qildirib, botinni Allohga havola qilib qo'ydilar. Oldiradan chiqib ketishdi, go'yoki aldab Alloh taolo aytayaptiki, hatto sizga sodiqlar bilan koziblar ma'lum bugungacha bularga bergan mana bu ijozatingiz, izningizni Alloh taolo kechirdi deb Alloh taolo marhamat qildi. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين Sizdan ey Muhammad alayhisalom Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan kishilar mollari va jonlari bilan jihad qilishlikka ijozat so'rashmaydi yoki jihaddan qolishlikka ijozat so'rashmaydi. Allohga va oxirat kuniga ishongan kishilar yo Rasululloh shu jangdan men qolsam, shu bola chaqalar bilan bo'lsam, uyda bo'lsam deb ijozat so'rashmaydi. Boshqa tafsirda esa jihodga chiqishga ijozat so'rashmaydi. Jihad farz bo'ldimi? Ha? Payg'ambardan so'rash kerak, Abu Bakrdan so'rash kerak, Umardan so'rash kerak, ota-onadan so'rash kerak, ustozdan so'rash kerak, xotindan so'rash kerak, farzandlardan so'rash kerak deb yurishmaydi ular. Ikkala tafsir ham to'g'ri tafsir. O'rnida. Biri jihaddan qolishlikka ijoza so'rashmaydi. Va Alloh muttaqi bandalarini biladi. Innama yasta'dinuka allazina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون Hop kimlar ijozat so'raydi jihoddan qolishlikka? Jihoddan orqada qolishlikka qodir bo'la turib, shar'iy uzri bo'lmay turib, kimlar ijozat so'raydi deganda Alloh taolo ular faqat shunday toifaki Allohga va oxirat kuniga iymoni bo'lmagan kishilar so'raydi. va ularning qalblari shak shubhaga to'la. Faqat ular shak shubhalarning o'rtasida tintirab yurishadi. Mana bu qalblardagi shak shubhalari sababligidan ular nima jihoddan orqada qolishligini iznini so'rashadi. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. bir gün kelar bahor olchilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum cihat kılse kim kim bilar hak kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar